sljedeće pitanje <clears throat> peto po redu kaže radim u svom stanu imam biro ali moram da odem u banku da bi poslala papira na neke tekuće račune u banci radi eh, radim eh, u banci kaže radi muškarci da li mi je greh da se eh, da sa njima pričam <clears throat> znači pitanje se vraća na propis razgovaranja na propise razgovaranja sa muškarcima. Ispravan stav učenjaka je da ženski glas u osnovi nije nije fitna, odnosno nije sam po sebi haram, odnosno da žena jel, razgovara svojim glasom u prisutu muškaraca obraćajući se njima ili da oni čuju njen glas u osnovi. S tim da ovdje treba jel, da, da se, znači u osnovi nema smjednje da, da, da žena ode ili u banku ili na pijacu ili u neku trgovinu da kupi ili od, uradi ono što što treba da uradi razgovarajući na tom mjestu sa muškarcima koji tu rade jel? naravno njen izgledak e, treba ovdje popraćen da se ne, ne, ne našminka ako nije pokrila lice jel? da ako nema pokriveno lice da ne izlazi nam izresana što, što ona što ukazuje jel, e, drugi širijanski tekst da ne navodimo <clears throat> i ona najbitnija stvar pošto je riječ o razgovor sa muškarcima, a to je što došlo u Kur'anskom ajetu, jel, u suri Azab, u 32. ajetu, jel, kada Allah Žešan govori o ženama poslanika sa pa kaže فَلَا تَحْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدْ I nemojte, kaže, <clears throat> uljepšavati, utančavati e, svoj glas prilikom razgovora, kaže fa yatma alladhi fi qalbihi marad pa da ne bi jel e, da ne bi onaj u čijem srcu ima bolesti da, da se ne bi jel kod njega pojavila žudnja da ne bi proizvela jel želju njen, njen uljepšan govor da ne proizvede želju kod muškarca da jel da je poželi da razmišlja o njoj da ne pomisli da da ona se njemu uh, nabacuje i, i slično tome jel, u tom kontekstu. Znači, e, žena kada razgovara sa muškarcem treba nastojati da razgovara svojim prirodnim glasom bez umiljavanja, bez ulješavanja glasa e, što dovodi muškarca jel, e, u fitno iskušenje da, da, da o njoj razmišlja na način na koji ne bi trebao da razmišlja. Jel. Tako, jel, e, ako žena ovo ispuni, ovo što smo naveli, nema smetnje da, da ide na ta mjesta da po potrebi razgovara sa muškarcem. Naravno, jel, ovdje je šart, e, još jedna šart vrlo bitan, to je da žena razgovara na tim mjestima gdje ovdje gdje mora razgovara sa muškarcima, e, da razgovara samo onoliko koliko je potrebno da odradi svoj posao, a ne da se ulazi u neki razgovor koji nemaju, nemaju veze sa e, konkretnom situacijom i, i rješavanjem problema zbog kojih se došlo na to mjesto.